Salat. Und das richtig die Kuffer, richtig die Kuffer. الله أكبر vor der Scherensieg, Brüder steht doch auf, vor der Scherensieg, Heya, heia, heia, El Jihad. هيا هيا هيا الجهاد Brüder steht doch auf, holt euch euren Sieg. Brüder steht doch auf, holt euch euren Sieg. Heia, heia, heia al-Dschihad. Heia, heia, heia al-Dschihad. Brüder steht doch auf, zieht in die Schlacht, wenn ihr wahrhaftig seid. Wird euch den Sieg bringen. Sarina, Starine, dritte Leiterin. Heute schlagen die Engel an, Geschwister sind am Weinen, am so ist der Angriff. Sterben und Scham ist am Verbluten. Brüder, steht auf, holt euch Sie. See. Brüder, steht auf, Und wir schreiten voran von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Und wir machen kein Halt, bis Allahs Wort das Höchste ist. Die schwarzen Flaggen hoch, es gibt nur einen Gott. Und wir bezeugen dies mit unserem Blut, unserem Tod, bis wir fallen. Verbittert wird gekämpft vor den Toren von Al-Jannah. Brüder, stets euch an, wir schlachten. Brüder, steht doch auf, und unterschreiben Sie. Brüder, steht doch auf. for the journey. Hey, überall kommen sie, die Soldaten der Ehre nicht zu halten im Gefecht. Auch zur Verteidigung des Gesandten erkannt haben sie ihre Pflichten, sie vernichten die Feinde, keine Krankheit mehr am Herz. Denn sie lieben es zu sterben, die Zufriedenheit unseres Herrn, das ist das Ziel und dafür gehen wir raus. Wir haben alles gegeben und von euch zum Boden der Ehre. Brüder, steht ihr doch auf, Brüder, scheiden sie, Brüder, steht ihr doch auf doch wir sind vernünftig Scharia Das Versprechen ein Verdaus für die Schuhweiler Geklagtes Gericht, es ist nah, doch die Menschen Wollen nicht begreifen, sind geblendet von dieser Dunja